Մոտենում է մայիսի 9-ը, օր, որը երկար տարիներ փոխարինում էր Արցախյան պատերազմի հաղթանակի տոնին։ Դա պատահական չէր, քանի որ 1992 թվականի մայիսի 8-ին Շուշիի ազատագրումն առաջին խոշոր բեկումներից մեկն էր պատերազմում, սակայն պատմությունը սովորություն ունի parberabar խրատելու նրանց, ովքեր դասեր չեն քաղում իրենից, եւ հենց Շուշիի ճակատամարտով ավարտվեց 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական պատերազմը։ Քաղաքում էր գործում Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը։ Դրա տնօրեն Գոհար Մարգարյանը պատմում է, որ իրենց կենտրոնը մեծապես ներգրավված էր քաղաքի մշակութային եւ հասարակական կյանքում։ Բոլոր երեխաները մեզ զանգում էին, անհամբեր ասում էին, «Բա որ մենք էլ չենք հաճախելու խմբակները» եւ մենք ասում ենք, որ անպայման նորից հավաքվելու ենք իրար կողք եւ կարծում եմ, որ մեր բոլորիս ձեռքերը շատ կարճ են Շուշիի համար եւ մենք Շուշիի համար չենք կարողանում անել այն, ինչ որ պետք է անենք։ Միայն կարողանում ենք Շուշիի հուշերը, պատմությունները, այդ ստեղծագործական կյանքը մեր հուշերում, մեր հոգիներում, մեր սրտերում պահել պահելու պահպանել նաև երեխաների մեջ եւ մենք նորից Շուշիի կյանքով ենք այսպես ասած ապրում Շուշին պահելով մեր սրտերում, մեր հուշերում։ Պատերազմից հետո կենտրոնը տեղափոխվել է Ստեփանակերտ։ Կենտրոնի սաների մեծամասնությունը Շուշիի շրջանից տեղահանված պատանիներն ու երեխաներն են։ Նոր միջավայրն ու նոր իրողությունները հեշտ չեն, բայց կենտրոնի սաները շարունակում են ստեղծագործել։ Չնայած որ Շուշիում չենք հիմա, բայց ուրել որ մենք լինենք, մեր տունը մնում է Շուշին, Շուշին մեր տունն է, եւ մենք վերադառնալու ենք Շուշի անպայման մեր տունը, այնպես ինչպես զավակն է վերադառնում իր հայրական օջախը։ Եվ այդ հույսը հավատն է, որ մեզ բաղում է, եւ մենք չենք ընկճվում, երբ որ գործը մեր երեխաների հետ է, իրենք մեզ ողջևորում են, ճպտալով գալիս են եւ այլն եւ մենք պարտավորված ենք այդ գործը ազատ ժամանցի կազմակերպումը, ստեղծագործական կյանքը երեխաների կազմակերպել բարձր մակարդակով Շուշիի ազատագրման տոնը միշտ մեծ շուկով է նշվել քաղաքում, բայց վերջին պատերազմից եւ Շուշիի անկումից հետո շատ բան է փոխվել քաղաքը լրիվ բերում ենք մաքուր վիճակի, տոնական, այսպես նախապատրաստական աշխատանքներ եւ այնպես է Շուշիի դիրքը, որ այդ ապրիլյան անձրևներն էլ կարծես թե լվանում էին ու Շուշին փայլում էր իսկականից։ Նախ մայիսի 9-ին ամեն անգամ մենք ծաղկի պսակադրության արարողությունն էինք կատարում առավոտից, հետո արդեն տոնական համերգը քաղաքային, որին մասնակցում էին Շուշիի բոլոր մշակույթի օջախները, դպրոցները եւ այսպես մեծ շուկով էինք անցկացնում, նաեւ հյուրեր էին լինում հայտնի երկիչ երկչու երգչուհիներ եւ վետերաններն էին գալիս Շուշի իրենց տոնական հագուստներով, մեդալներով, իրենց պարգևներով տոնական հանդիսավոր ներկայանում էին եւ շատ հետաքրքիր մեծ շուկով անցային կացնում մայիսյան երաթոնը Շուշիում։ Եվ այսպես մեծ շուկով կազմակերպում երեխաները միշտ ողջորված ճիշտն ասած չգիտեմ հիմա լրիվ հակառակը երբ որ տոները մոտենում է, չգիտենք ինչ պետք է անենք, շատ դժվար Այդուամենայնիվ, շուշեցիները խորապես գիտակցում են, որ իրենց քաղաքը մարտով չի հանձնվել և գիտեն, որ հայ զինվորը չի պարտվել, նրանք չեն կորցնում վստահությունը, որ Արցախի պատմական կենտրոնը վերաազատագրվելու է և կրկին լինելու է հայկական։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։